Maiazaren eh, bia gaurkoan aste artea peiotxe berri egunon. Egunon. Eta biziki gibelera joanen gira gaurkoan amasei mendera joanen gira hori da. Bai hori da, eta ipatuko dugu beraz eh, Bartolome Kajantzaren bizia. Miranda Arga herrian uh, sortu da, mila bosteun eta hirugarren urtean. Eh, herri hau Nafarroan kokatzen da, eta faiatik uh, aske horbil. Uh, beraita Pedro deitzen zen, kajantza eta noblea zen. Hala, beraz gure Bartolome, aski goizik, eh, teologia ikertuko du, alkala de enaresen, eh, unibertsitate batean eta ejan behar da bere usaba jadanik irakaslea dela unibertsitate hortan. Eta gero, mila an hogoian, urtean, Domingo Taja bihurtuko da Bartolome, eberaz, erizgitzona. Eta askifite ere irakaslea bilakatuko da. Eh, lehenik Salamankan, hor ere beste unibertsitate famatu bat, eta gero baia dori den. Espainol eh, erresumako unibertsitate batzuetan hariko da. Eta bilakatuko da, eran behar da irakasle famatu bat. Famatu bat. Bede ikerketen gatik, gatik, agapatua izanen da, eh, garaian izan ziren erdizio tentsu horietan? Bai, eh, hori dugu, eh, garen mendean, agertzen dela protestantismoa, eh, deitzen zena erreforma, eta ondotik izanen da kontra erreforma edo Eliza Katolikoaren eh, erantzuna. Aipatu behar ba hasten dela humanismoarekin, eh, garai intesgarria, nun gizakia gogo eta prozesu handi bat eh, sortuko du gizakiak edo sartuko da eh, gogo eta prozesu handi batean orokorki eh, religionearen lekua galdezkatua da, eh, eta bereziki beraz eliza katolikoaren pentsatzeko eta egiteko moldeak kritikatuak eh, dira. Eta badakigu, beraz, Bartolome Karantza, teologo handi bat eh, izan dela, erlijionea, eh, nunbait ikertzen du, eta inkisizioarekin, eh, ausitegi, erlijio, horrekin, arazoak ukanen ditu. Zendako, zenta pentsatzen da Bartolome bere goetetan urbiltzen dela erasmo, uh, erasmotik, eta erasmo zen humanista handi bat, eh, zalantzan eman zuena, ere, beraz, erlijionea eta er isa katolikoa partikularski Ados, erasmo hori enun eh, ezagutzen hasteko, e, eh, Bartolomek agantza horrek fama handi bat eh, lortzen du, eta gara jaurtako kakotxen artean handiak du? Bai, hala, eh, kakoen artean handiak, eh, baina mila bosteun eta hori eta emeretzian aita sendua ezagutzen du, eh, gara jaurtako aita sendua, eh, Paulo irugajena zena. izultzen da gero baiadori derat, eta aldiuntan inkisizioaren zat lan egiten du ere, eh, hori ere badu bere zebean, nun baita. Bandoz aldatzen du bai hori da. Gero proposatu azaio bilakatzia Kanarien edo Ego Amerikako Peruko Kuzkoren apespikua ere eta errefusatzen du. Eta gero sartuko da ahemanetan, eh, urbiletik segituko du Carlos V edo Carlos Bosgajenaren eh, ibilbidea edo emperadorea dena. Eta ejan behar da ere, uh, Carlos V hiltzen delarik, iduriz karantzak dakola emaiten azken oliodura, dura. Eh? Beraz hori ikusten da Bartolome karantzaren importantzia. Mila bosteun eta berroita malauan Carlos uh, delarik, bere semea hartzen du beraz eh, erresuma, Espainiako erresumaren segida, ah, bai. Felipe Bigarrena deitzen dena. Eta horre, Felipe Bigarrena ingalaterrako printxesa batekina ezkondu behar da, eta horre, atxe maiten dugu Bartolome kar Eh, Berak eskontzen ditu. Eskontzen eh, ez, baina negoziaketetan parte hartzen. Negozioa baitzen eskontza. Oh, Hori da biztan. <laughs> eta azkenean, iduriz gaizki bukatzen du bere bizia? Ebe bai, eh, teologo gisa liburu berri bat argitaratzen du, eta ere, berriz, arazoak baditu inkisizioarekin, eh, nunbait pentsatzen da, adituek, diote protestantismoarekin uh, partekatzen dituela gauza batzu, eh? Bartolome Karantza, eh? beraz nunbait Eliza Katolikoa kritikatzen du, bera erregearen sustengua galtzen du, eh? eta ejan behar da presondegian bukatzen duela bere bizia. Arrestatua da, eta egonen da presondegian uh, eh, erromatik urbil, ala, italian, eta ejan behar da, gara jartan, bere hauziaren denboran, Martin Azpilku eta beste nafartak bat dela bere abokatua. Baina nola bukatzen du bere bizia. No, ez manera biziki. Hone ez da dugu beretako hasteko. Ebe Bartolome, karantza biskabat gehiago zagutu dugu maiatzaren eh, biuntan, peiotxe berri, mire esker eta elduden haste arte. Bainoski, mire